بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الامين وعلى اله وصحابته اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد معشر الاحبه بارك الله فيكم ووفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضى tumerudi tena katika hisa yetu ya pili na ya mwisho kwa siku ya leo ya muhadhara wetu huu ambao unwani yake ni asbabu dhaafi muslimin sababu za kudhoofika waislamu sote kwa pamoja tunakubaliana kwamba tumepatwa na kitu katika dhaafu kwenye jambo la dini yetu kwa tunaishi maisha ya kinyonge ya kidhalili sio yale maisha walioishi wenzetu waliotangulia katika izza na kuwa heshima nguvu amani amani katika mioyo amani katika nyumba katika miji na umakinifu katika jambo la dini hali hii imetuondokea sisi waislamu na tulipita kwa haraka haraka kwenye vituo mbalimbali tukaona kumbe katika uislamu baada ya kuondoka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuja khilafa ala minhaji nubuwa ambao iliongozwa na al-khulafa rashidun radiyallahu anhum na Uislamu ulifika kwenye qimma cha juu kabisa katika kueneza dini na tauhid na sunna ilmu na maarifa haitawahi kutokea kipindi kama hiki kipindi bora kabisa kwa Uislamu kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam na kipindi cha khilafa ya masahaba zake alkiram radhiyallahu ta'ala anhum na yaliyotokea machache katika mambo ya fitna na mitihani kwa kujaribiwa ili yawe ni mazingatio watakase lakini pia yawe ni mazingatio kwa walikokuja baada yao kadhalika baada ya hapo Uislamu uliendelea wakaja watawala wengine Uislamu ukaongozwa na daula ya kizazi cha Bani Umayya Bani Umayya ni ndugu zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtu asije akaona kwamba labda ni majangili yametoka wapi sijikula ni ndugu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa damu kabisa abnau a'mamihi kwa sababu Bani Umayya ni kizazi cha Umayya ukimwangalia yule Muawiya radhiallahu anhu ni Muawiya ibn Abi Sufyana ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Shams ibn Abd Manaf na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf kwa hiyo ukimtazama Abd Manaf mzee Abd Manaf katika watoto wake kuna Abdu Shams na kuna Hashim na kuna Muttalib na kuna Naufal. Abdu Shams akamzaa Umayya, kadhalika Hashim akamzaa ha? akamzaa uh, Abdul Muttalib. Huyu Abdul Muttalib huyu jina lake itwa Shaybatul Hamdi, alilelewa na huyu ndugu yake Hashim akiitwa Muttalib, huyu ndo alimlea huyu alimchukua kwa mama yake Madina kwa Bani najari kule akaja kamlea yeye watu kamaita Abdul Abdul Muttalib Abdul Muttalib ndiye aliyemzaa Abdullah alafu pia wakaoleana Bani Umayya kwa mfano kwa mfano Abdullah ibn Abdul Muttalib baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alizaliwa pacha tauam pacha wake ni Ummu Hakim al-Bayda umu Hakim al-Bayda shangazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam shangazi lake baba mmoja mama mmoja na baba yake tena mapacha wamekaa kwenye tumbo moja kwa wakati mmoja na huyu umu Hakim ndio alimzaa nyanya yake Uthman bin Affan mama yake Uthman bin Affan aitwa Arwa bint Quraiz Uthman bin Affan ni Bani Umayyah nyanya yake alimzalia mama yake mshangazi yake mtume sallallahu alaihi wasallam sasa banu hashim na bani umayya walikuwa wakioleana mtume sallallahu alaihi wasallam watoto wake kawaozesha bani bani umayya kina zainab na kina ruqayya wameolewa na bani umayya yeye kaoa kwa bani umayya ramla bint abi sufyan mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam dada yake muawiya kwa ni dhurriyatan ba'dha ni ndugu kitu kimoja. Kwa hiyo utawala wao kaendelea wakaendeleza gurudumu la Uislamu, lakini ilipofika hadi fulani ya mikhalafa fulani kujitokeza na kuwa mbali na jambo la dini, dhulma, Allah akawaondosha akawaleta wengine. Lakini kipindi chao kilikuwa ni kipindi bora katika Uislamu pia, huwezi kufananisha na kipindi kilichokuwa baada yake. Utawala wa Muawiya radhiallahu anhu ni utawala bora baada ya khilafa rashida huwezi kufananisha utawala wa Umar ibn Abdul Aziz wala mwingine aliyekuja baada yake juu ya utawala wa Muawiya na uongozi wake mambo yakienda hivyo wakaja Banul Abbas wakafanya walioyafanya katika kuhudumia Uislamu kheri zikaenea katika ulimwengu fakaingia mitihani ikaja bid'a ikawa na nguvu wakateswa maulama wakauawa wengine watu wakapita hapo fitna ikaisha alhasil mambo lakini ilipodhoofika tena daula na watu wakaacha mambo fulani ikaingia mambo fulani ambayo si sawa Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria kuanguka kwa daula hii na katika asri ya Bani al-Abbas zilisimama duwailat mbali mbali katika kipindi chao huko Al-Maghrib ilisimama Dual Misri na sehemu nyingine alhasil kila watu wanapokhalif na kwenda kinyume na misingi ya dini wanakuja wengine in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum kama mtageuka mkaupa nyongo uislamu Allah ataweka badali ya watu wengine wasiokuwa nyinyi na hawatakuwa kama nyinyi Kwa hiyo mambo yakaenda namna hiyo mpaka wakaja hawa ad-daula al uthmaniyya kama nilivyoeleza, mambo yakaendelea, Uislamu ukanawiri, walillahi alhamd. Uislamu ukatoa mchango mkubwa katika ulimwengu, lakini kila watu wanavyokiuka na kurudi katika njia ambayo si sawa, kwa sababu daula Uthmania kuna baadhi ya mambo wameyarithi ambayo ni ya kimakosa, lakini wao hawakuyasawazisha, bali wayaliendeleza mambo ya bid'a na mengineyo bali shirkiyati iliyota mapembe kubur kama tulivyoeleza mpaka ikawa sa alquburu hizi tu'badu min dunillah bid'a ikachanganyikana na dhulma na asabia ubaguzi ukaja taasubi za kimadhhab nimeeleza hapa kwamba katika msikiti wa makka ilifika wakati watu wanaswali maharib ya Sheikh ala hasabi almadhahib maimamu zaidi ya mmoja katika msikiti mtukufu wa Makka sasa swala pia mwaigawa bali kisaa ya alkaaba ilikuwa ileletwa kwa kwa simbaropa unajua simbaropa ni watoto wale watu wa zamani Mombasa wajua simbaropa hapa ipo hiyo vipi kisaa ya alkaaba ndio ilivyokuwa hivyo na mambo mengi Allah subhanahu wa ta'ala akasaliti maadui wa ndani na maadui wa nje dawla ikaanguka waislamu wakabaki bila ya daula bila ya khilafa sasa baadhi ya wenye kupenda kheri na walinganizi wa Kiislamu walipoona udhaifu uliopo katika umma na kwamba waislamu tushakosa ile izza yetu maadui wameungana dhidi yetu kwa lengo la kutaka kuichukua na kuiharibu dini yetu na kutupora mali zetu wakatokeza watu kwa jina la kutaka kufanya islah kutengeneza palipoharibika na kurudisha majdi al-umma al-islamia utukufu ule wa umma wa Kiislamu wakaamua kuzusha njia mbalimbali mbali, ili kurudisha khilafa tena upya nilitangulia kusema kwamba waliokuwa na jambo hili waliolisimamia walikuwa na nia nzuri tu kwa dhahiri tunawadhania tuna hivyo lakini nia nzuri hal niyatu lhasana taj'alul bid'ata sunnah swali je nia nzuri inaweza kuifanya bid'a kuwa ni sunna je nia njema taj'alul haq albatila haqqan mtu ukiwa na nia njema je inaweza kuifanya batili kuwa ni haki hapana sawa sawa inatakiwa ipatikane nia njema na ikhlas lakini pia kuwa na mutabaatu rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam lazima kuwa na itibau sharia almuhammadiya fuata sheria aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu wa sallam na kila kitu kiwekwe mahali pake kinyume cha hivyo ni uharibifu na jambo hilo halitafanikiwa hata kama litawababaisha watu katika mwanzo wa jambo lake na dhahiri yake watu wakababaika wakaghurika lakini halitafanikiwa wala halitaweza kuleta thima matunda yaliyo bora katika umma wa Kiislamu sasa hawa mabwana walioanzisha jambo hili wakaleta mikhalafat wakenda kinyume na njia ya as-salafu salih ambayo ni wajibu kwa kila muslih kuifuata njia hiyo kila anataka kufanya islah lazima aifuate njia hiyo wao njia walioitumia ni njia ya kisiasa kwa maana sasa bwana tuingie kwenye siasa na katika namna ya kutekeleza siasa hii ili turudishe dola kwa sababu dola si ndio ilianguka basi tuirudishe dola dola kiislamu hairudishwi kwa namna hiyo tunatakiwa tutekeleze tutimize masharti na vigezo tulivyotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala tuvitimize yeye atatusimamishia hii daula jana niliyezungumza haya kwa lazima turudi tuangalie kweli lazima tuangalie watu waliteleza wapi mpaka wakafikia kuanguka tukishalijua hilo maradhi yalikuwa nini shida ni nini tukijua hilo tukilirekebisha alhamdulillah khairi itapatikana katika umma huu sasa jamaa tu ikhwan muslimin ni katika jamaa kubwa iliyoanzishwa nyoto jamaatul um sawa jamaa kubwa iliyoanzishwa kwa malengo ya kutaka kurudisha daula ya Kiislamu lakini ilikosa misingi madhubuti kwa sababu haikutaka kutimiza vile vigezo na masharti yaliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam hakutaka kufanya hivyo Hasan al-Banna Saati na jamaa zake lakini wakahamia Kairo mwaka wa 1928 ikatangazwa jamaa hiyo mpaka alipokufa Hassan al-Banna mwaka 1949 mwaka 1950 akachaguliwa Hassan al-Hudhaibi kuwa ndio murshid al-aam lil-ikhwan al-muslimin حسن البنا رحمه الله كان صوفيا على طريقة الشاذلية alikuwa ni msufi wa tariqa ya shadhilia na alikuwa anahudhuria katika almawalid na akiimba qasaid zenye khurafa nyingi na shirkiyat miongoni mwa hayo walikuwa wakiimba hadha alhabibu maa alashabi qad hadhara وسامح الكل فيما قد مضى وجرى مرشد huyo muassis afikia kuimba katika hadhara za mawalid kwamba huyu mtume huyu sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba wamehudhuria mtume sallallahu alaihi wasallam akahudhuria kwenye bid'a ya maulid mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wamehudhuria haya khurafa hiyo ما الدليل على حضور النبي صلى الله عليه وسلم في احتفالاتكم iko wapi dalili hawana dalili kuna mmoja asema sasa kwani haiwezekani kama jua laonekana dunia nzima kuhudhuria mtume swalla salama ni nini na mtume ni bora kuliko jua lete ushahidi lete dalili sasa kibaya zaidi anasema mtume swalla sallam na maswahaba wamehudhuria wasamaha alkul amewasamehe watu wote nyote mmesamehewa madhambi yenu na mtume swalla sallam hadha alhabibu maa alashabi qad hadara wasamaha alkulla na amewasamehe wote fima qad madha wa jara yale yaliyopita na yaliyojiri amewasamehe waman yaghfiru dhunuba illa Allah waman yaghfiru dhunuba illa Allah hakuna anayesamehe dhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala leo wanasema kwamba kwamba ni mtume sana sema ni ghafaru dhunub imeanza wapi hiyo lini sasa idha kana العود a'waj kaifa yastaqimu adh والعود اعوج a'waj kivuli cha mti kitanyooka kweli ikiwa mti umepinda mti umepinda kivuli kitanyoka hakiwezi nyoka sasa huyu ndio alikuwa ni muasisi na kiongozi mkubwa wa hii jamaa na anasema maneno haya na katika aliyoyaandika na kuwamezesha wafuasi wake anawaambia fa uqarriru anna khusumatana lilyahud laysat diniya mimi ninakithibitisha ninawaambia nyinyi na kuthibitisha ya kwamba uadui wetu na mayahudi sio wa kidini wametunyang'anya tu ardhi yetu basi lakini sisi hatuna uadui na wao wa kidini ni kweli hivyo walan tarda anka alyahud wala nasara hata tattabi'a millatahum leo wasema khusumatuna ma'a alyahud laysat diniya vipi sasa sasa ikiwa kiongozi anakuja na mabia hii anaipandikiza kwa watu wake tutavuna nini kwa ikaanza jamaatul ikhwan muslimin katika hali hii na wao wakauvunja msingi mkubwa wa dini msingi wa alwalau walbara na ukiwaangalia watu wote waliokumbatia jamaa hii na kundi hili na wale walioathirika na kundi hili hata kama hawakujiunga nao kwa chama kwamba sisi ni wanachama lakini wameathirika na fikra ya kundi hili na wapenzi wao na wafuasi wao msingi huu wameupoteza na ni msingi imara wa dini ikawa hawana tamayuz katika jambo la dini na aqida ya ahli sunnah wal jamaa hawana wala hawaitaki na wanahesabu msingi huo kwamba ni, ni balaa kwa umma wa Kiislamu nitapafafanua hapa jamaa hii ikajengwa juu ya kuuvunja ni kama miwal au mtarimbo au kitu gani cha kuvunja msingi wa alwala walbara na kuhesabu kwamba msingi huu wa kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili yake kuungana kwa ajili ya Allah na kutengana kwa ajili yake wakahesabu kwamba ni furqa katika umma na ni balaa na wakenda kwenye msingi unaitwa nataawanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi sawa nataawanu fima ittafaqna tutasaidiana kwa yale tuliyoafikiana katika haki sawa lakini suala la kusema kwamba tutapiana udhuru tutanyamaziana hatutakosoana hatutatengana katika yale tuliyokhtalifiana ni msingi wa batil na umesababisha balaa kubwa katika umma umewapoteza wengi katika vijana wa umma wa Kiislamu na kundi kubwa likachukuliwa na Rafidha na Mu'tazila Khawarij vijana wa Kiislamu wakachotwa wakienda kwenye fikra chafu kwa sababu ya jambo hili wayadhuru ba'duna fi makhtalafna fihi bali akawa mtu hatofautishi katika miamala yake na mapenzi yake na kushirikiana kwake hata na makafiri mmoja katika wataalam wa ikhwan almuslimin akiitwa Dr. Abdul Fattah Mahmud katika kitabu chake تصور الإخوان المسلمين للقضية الفلسطينية ukurasa 23 anaeleza anamuelezea Hasan al-Banna as-Saati muassis wa jamaa ikhwan al-muslimin anasema hivi na yeye katika wao anasema walikai yudallil al-ikhwan al-muslimun ala adami ta'assubihim أشركوا معهم في عضوية اللجنة السياسية التابعة للإخوان المسلمين والتي أنشئت في عام ثمانية وأربعين وتسعمائة بعد الألف من الميلاد اثنين من النصارى anasema ili maikhwani muslimin wathibitishe watoe ushahidi juu ya kwamba wao hawana taasub na ubaguzi wa kidini hawana udini hawaangalii huyu muislamu wala huyu ni mkristo wala huyu ni myahudi wala huyu ni mmajusi ili kuthibitisha kwa vitendo jambo hilo waliwashirikisha katika uwanachama wa kamati ya siasa iliyo chini ya Ikhwanul Muslimin Ikhwanul Muslimin ya jamaa iliyoanzishwa mwaka 1948 waliwashirikisha Wakristo wawili Mnanielewa sisi hatuna ubaguzi hatuangalii huyu mkristo huyu myahudi yule shia ha? au yule katika khawarij au yule sufi yule kadha sisi hatuangalii sisi hatuna ubaguzi wakhusumatna maa اليهود ليست دينيه sio kwa hiyo wakalelewa watu katika msingi huu lakini wataka kurudisha dola ya Kiislamu kamati ya juu kabisa ya, ya, ya, ya chama na jamaa ina wakristo ndani zingatieni jamaa mnazingatia haya maneno vizuri kabisa na sisi hatuzungumzi kwa lugha au vitabu walivyoandikwa na mahasimu wao ni wao wenyewe wanasema na vitabu vyao vipo jamaa ile ikaendelea hivyo lakini wana wana shiarati zao na maneno yao ya kuwadhilibu watu kwa mfano wanakariri wanasema ah, da'watuna salafiyatan zuran unasema hivyo sio wa tariqatun sunniyatun unasema hivyo kadhiban sio kwamba sisi dawa yetu ni ya kisalafi bwana njia tariqa yetu sisi ni ya, ya sunna bwana ودعوة جماعة إخوان المسلمين حقيقة صوفية لهين صدق نكوالي مصوفي وهيئة سياسية وجماعة رياضية نتعمى بيئة مجازة نكوين لله haya yako kwenye majmuu ya rasaili ya Hassan al-Banna iko majmuu rasail mkusanyiko wa zile rasaili zake Hassan al-Banna ameandika haya kwamba sisi bwana dawa yetu sisi ni salafiyata da'watuna salafiyatun وطريقة سنية وحقيقة سوفية yale ya mwanzo yote ya uongo hili la tatu la kweli kwamba salafia sunnia uongo tumwache kidogo huyu kwa sababu maikhwani tunaishi nao katika miji katika vitu vikubwa wanavyopiga vita ni sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ahli sunna wal jamaa na wao wanaona ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo yao